Biz keçən dəfə, yəni təşvir bölməsindən biz artıq e, küfrün əsli və yaxud əsli olub olmasından yəni danışırıq və dedik ki, ümumiyyətlə qısa da olsa danışırıq ki, və dedik birinci küfür, yəni iki qismə ayrılır, kufrun asli və kufrun tari, yəni əslilən olan kafirlik və bu əslin olan kafirlər də müəllif, yəni İbrahim Ruheyli Həfzəhullah bunu artıq üç qismə gətirir və birinci odur ki, əhli kitab olanlar, hansı ki buna da e, Yahudi və Nasranilər buna aiddir. Və ikinci, e, <coughs> ixtilaflı məsələdir. Onlar kitab əhli olsa kitab əhli deyil və buna müəllif İbrahimin sufinin dalınca gedənlər və ya da sabiyonlar, Nasar min Təqləb bu cür qismləri gətirir və dedi ki, həmçinin məcuslar da bunlara aid edir və üçüncü qism isə onların kitabı olmayan şəxslərdir ki, bunlar da, yəni olmayan firqə, olmayan cəmat ki, bunlar da bütpərəslər, büt əhlidir, hansı ki, bu gün də görürsən ki, krişnatilər kimi, buddistlər kimi, yəni cəmaatı bunlara aid eləmək olar. Və ikinci şey... E, Ola küfür... Bu özü kimidir? Peyğəmbər idi o, Budda. Sən yaxşı olar dəstən qutaraq sonra sual versin, çünki sonra yarımsı qalacaq. Hı. Və ikinci qismdə dedik ki, e, müsəlmanlara aid olan küfürdür ki, hansı ki, o əsli müsəlmandır, sadəcə e, hansısa məsələdən, hansısa e, bir işdən sonra həmən insanda artıq həmən küfür tətbiq olunur. Bununla da o insan, yəni mürtəd olur və İslamdan çıxıb, yəni küfrə daxil olur və bunu da artıq, yəni keçən dərslərdə hansı səbəblər, hansı əməllərdən, hansı bədən üzvün olan, yəni küfrlər aid idi ki, yəni keçən dərslərdə bunu, yəni açıqladıq. Və bu gün də inşallah Allahın izni ilə, yəni küfrün itlaqında neçə qismi var? Yəni küfr itlaq olunanda küfrün neçə qismi var və küfr itlaq olunanda küfrün, yəni iki qismi var. Birinci mutlaqdır, küfrün mutlaq və ikincisi kufrul müəyyən, yəni ki, hansısa bir şəxsə, yəni küfür tətbiq eləmək. Və birinci küfür isə e, takfir mutlaqda isə birinci onun iki mərtəbəsi var. Birinci mərtəbəsi ümumiyyətlə hansısa bir vəsfə görə, ümumi vəsfə görə ona küfür tətbiq eləmək. Məsəl üçün, hansısa bir sözdən, hansısa bir feildən, hansısa bir etiqaddan, məsəl üçün, necə demək ki, kim bunu deyirsə, o kafirdir, kim bunu etiqad edirsə, o kafirdir və eləq və s. Necə ki, Allah subhanə Quran kəndə buyurur ki, Ləqad kəfərə lədinə qalu inna Allah huvəl-məsih ibn Məryəm. Artıq o kəslər kafir oldular ki, onlar dedilər ki, həqiqətən də e, Məryəm oğlu İsa Məsih, yəni e, Allahdır. Aydındır, hansı ki, burada Allah subhanətələ demədi, nasranilər və ya da yahudilər və ya da ki, e, Məhəmmədül ümməti nə dedi? O kəslər, yəni kim onu etiqad eləyirsə, istər əsli kafir olsun, istər əsli müsəlman olsun, hər bir kəs bu etiqad eləyirsə, artıq nədir o insan? O insan artıq, yəni Quran ayəsi ilə artıq, yəni kafir olur. Və ikinci də Allah sonra buyuruyor ki, "Laqad kafara allazina qal inna Allah thalithun thalath." Artıq o kəslər kafir oldu ki, onlar dedilər ki, həqiqətən də Allah, yəni 3 nəfərdən biridir. Yəni bu etiqadı eləyən, üçlük etiqadını eləyən də o da həqiqətən də yəni kafirlərdir. Həmçində Allah sən buyurur ki: "İnnellezine yekfuruna billahi ve rusulihi ve yuridun en yufarriqu beynallahi ve rusulihi ve yekuluna nu'minu bi ba'din ve nakfuru bi ba'd yuridun en yettahidu beyne zalika sabila ulaikumul kafirun haqqan." Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, o kəslər ki, Allaha və Rasuluna küf elədilər və onlar Allahla və Rasul arasında ayırmaq istəyirlər, fərq qoymaq istəyirlər və deyirlər ki, onlar bəzən iman gətirir, bəzən küfr eləyirik və onlar bununla da iki yolun ortasında, yəni yol götürmək istəyirlər və həqiqi mənədə də kafir olanlar deyir onlardır. Yəni Allah Subhanahu burada hansısa qövmü, hansısa bir ümməti xaslaşdırmadı. Allah Subhanahu burada həmin bu təkfiri, yəni insanın yəni, küfr olmasını, mürtəd olmasını Allah Subhanahu o vəsflə bildirdi ki, kim bu vəsfi götürəsə, kim bu vəsfə, yəni tabe olarsa, əməl eləyərsə, o da həmin bu küfrün, yəni qismlərindən olar. Və həmçində ikinci mərtəbəsi onun e, xüsusi vəsflərlə insanı kafir eləməkdir. Yəni birinci mərtəbəsi o idi ki, ümumi vəsfə görə və ikinci mərtəbəsi isə xüsusi vəsfə görə. Məsəl üçün demək ki, hansısa bir firqə, hansısa bir cəmaət, yəni kafirdir. Məsəl üçün demək ki, yahudilər kafirlərdir, nasranlər kaf kafirdir cəhmiyyələr kafirlərdir və yaxud da başqa e, kafir olan, e, itlaq olan cəmat. Yəni, bunlarda isə e, bu ümumi küfürdür və mərtəbəsi nədir? Onlar hansısa bir firqənin olduqlarından ötəri. E, baxımdan da hər bir kəs deyə bilər ki, bəli, yahudilər kafirlərdir, nasanilər kafirlər, aydındır. Düzdür, onların e, fərdi e, təkvir məsələsinə, məsəl üçün demək ki, mənim e, binamda 5-ci mərtəbə, 2-ci blokda sağ qapıda bir dənə Vovka yaşayır və yaxud da ki, bir dənə Vasi yaşayır, o kafir, yoxsa kafir deyil. Yəni, bu e, müasir yəni, məsələlərdəndir. Daha doğrusu, e, bu yeni çıxan məsələdir. Çünki kafirə təyin eləmək. Və baxımdan da bunu yəni, müasir yəni, şeyxlərdən də soruşanda dedi ki, əgər insan e, bilirsə ki, o insan Yahudi dinindədir və yaxud da Nasrani dinindəsə, hal-hazırda bilirsə, o dindədir, bəli, o, o qismə aiddir. O da o bizim qisim kimdir, aydındır. Yəni, əgər biz deyiriksə ki, ümumi küfür, yahudi nasənlər ümumi kafirdirsə və əgər vəsf elədir insan, hal-hazırda da yahudi və yaxud nasənlər, bəli, o da kafirdir. Bu da o qismi ayətdir. Və həmçində buna dəlil isə Allah s.ə. deyir ki, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Deyir, artıq deyir, Süleyman kafir olmadı, lakin nədir? Şeytanlar deyir, yəni kafir oldular. O zaman onlara ə, sınaq üçün Harut, Marut nazır olanda, sehir gətirəndə ə, e, Süleyman Elselam onlara məsləhət elədi ki, buna iman gətirməyin, bu həqiqətən Allah Subhanahu sınaqdır. Və lakin indi şeytanlar nə etdilər buna? Yəni küfr elədi və bununla da onlar, yəni kafir oldular. Yəni Allah Subhanahu burada müəyyən qrupu, müəyyən bir cəmaatı nə etdi? təkfirdə, yəni e, bil, tə, onun kafir olduğunu bildirdi. Necə ki, dedi ki, "Və ma kəfərə Süleyman və lakinə şeyatənə kəfəru." Və həmçində Allah Subhanahu buyurur ki, "Fəəmənət taifatun min bani İsrail və kəfərət taifə." Və deyir, e, İsrail e, övladlarından Yəni, bir tayfə iman gətirib, bir tayfə nə oldu? Artıq, yəni, kafir oldular. Və həmçində Allah sonra buyurur ki, Ələ innə Səmuda kəfəru rabbahum ələ bu'dan li Səmud. Həqiqətəndir ki, Samudun qövri öz Rəbbinə, yəni küfr elədilər. Və bütün bu ayələr onu göstərir ki, ayələr onu göstərir ki, e, yəni bu küfrün, yəni mütləq küfrün iki qismdən biridir. Yəni birinci qism hansısa bir vəsfə görə, yəni təkfir eləmək və ikinci isə e, xüsusi bir vəsfə görə onları, yəni təkfir eləmək. Və e, Təkfir itlaqın ikinci qismi isə təkfirül müəyyəndir. Yəni müəyyən bir şəxsi, yəni təkfir eləmək Və e, bu da buna da Allah Subhanahu taala e, yəni Quran-Kərimdə də buna ayə gətirib Allah Subhanahu buyurur ki: "Fəsəcədu illə iblis əbə vastəkbərə kənə minəl kafirin." Yəni o zaman ki Allah Subhanahu taala mələklərə əmr elədi ki, Adəmə yəni səcdə eləsinlər, hamı səcdə elədi. İblisdən başqa iblis nə oldu? Təkəbbürlük elədi və iblis nə elədi? Artıq yəni kafir oldu. Yəni burada Allah Subhanahu taala kafiri nə elədi? adı ilə çək. Yəni təkfirul müəyyən odur ki, insan təkfir edir adımın, adamın, yəni adı ilə nisbət edir. Bəli, məsəl üçün e, George Bush kafirdir və yaxud da Fron kafirdir, nə bilim o kafirdir. Yəni, adla demək bu buna aiddir, aydındır. Bu da təkfir, yəni müəyyəndir. Və həmçində Allah sən buyurur ki, Daraballahu məthələn lillədinə kəfər imrata Nuh və imrata Lut. Deyir, artıq Allah subhanətə Allah o iki nə, e, insanlar e, artıq kafir olanlara Allah subhanətə Allah Nuhun və Lutun e, e, zövcələrini, yəni misal çəkdi. Aydındır? Yəni onlardan biri Saleh idi, yəni birisi nə idi? Yəni biri isə yəni kafir. Yəni burada artıq Allah Subhanahu taala yəni təyin elir, adla bildirir. Yəni bu kafirdir, bu isə yəni kafirdir. Və dallət aqvalul əhlül ilm alə hada taqsim və tafriq beynə təkfir mutləq və təkfir müəyyən. Və bütün burada yəni keçirilən e, təkfirül müayrim və təkfirül mutlaq onu göstərir ki, həqiqətən bunu alimlər də, yəni sələfin alimləri də, yəni bizdən əvvəlki sələflər, sələf olan alimlər də onlar bu təqsimatı, yəni belə bölüb, yəni təkfir mutlaq və təkfirül müayyin. Və Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah, Şeyx Səm İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "İnnə təkfirəl mutlaq misli vəid mutlaq, la yəstəzim təkfirəl şəxs müəyyən hətta taqumul hüccətü əlləti yukaffaru tarikuha." Yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən deyir ki, mütləq kafir, yəni mütləq kafir eləmək, yəni mütləq də dediyimiz kimi ya vəssən ya da ki ümumi vəssən ya xüsusi vəssən olur və deyir bu deyir ümumi e, lənət kimidir. Ümumi lənət kimidir? ümumi vaid kimidir və bu da deyir, aid e, şərt deyil ki, o ümumi hər bir şəxsə tətbiq olunsun. Yəni, hər bir şəxsə tətbiq olunmaqdan ötə nə deyir? E, Lə yəssəcmü təkfirlu şəxsin müəyyən hətta təqumul hüccətü əlləti yukəfəru biyə. Yəni, ümumi təkvir, o deməkdir ki, sən hər bir şəxsi onu təkvir eləməlisən, aid eləməlisən, hətta mən fərdi neynəminə qədər hüccət qaldırmayır. Onun o e, tərk elədiyi əmələ görə ona hüccət qaldırmayana qədər o nədir? O insan deyir artıq, yəni kafir olmaz. Və həmçində İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Və təhqiq fi hada annal qawla qad yakunu kufran kama qalat al-Cahmiyyə ellezina qalu inna Allah la yetəkellem və la yara fil və la yura fil axirə, velakin qad yakhfa ala ba'd an-nas annahu kufr." فيطلق قول بالتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق وهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر yukaffaru şəxs müəyyən hətta təqum aleyl hüccə. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və bu məsələnin təhqiqi, yəni araşdırılması nəticəsi ondadır ki, ola bilər ki, söz küfr olsun. Necə ki, cəhmiyyələn dedikləri kimi, Allah subhanət hala danışmır və yaxud da Allah subhanət ahirətə görünməyəcək Və lakin deyir ki, bəzi insanlar bu gizli qala bilər ki, bu məsələ ki, bu söz küfür deyil. Aydındır? Yəni hər bir küfrü deyən insan bu o deməkdir ki, o dərhal, yəni kafir olur. Və deyir, artıq deyir, e, bu e, belə zaman sözlə deyilən e, kafir, bu təkfir məsələsi bu mütləq oluna bilər. Məsələn deyilə bilər ki, kim desə ki, Quran məxluq o kafirdir. Kim desə ki, Allah Subhanahu axirət görmür o kafirdir. Amma bu deyir ümumi təkfirdən, o xüsusi, xüsusi insanları təkfir eləməkdən ötəri onlara deyir hüccət, yəni qaldırmaq lazım ki, ki, onlar bilsinlər ki, bunların əməlləri, yəni küfr əməlidir. Və həmçində Məhəmməd ibn Abdullah rəhməhullah buyurur ki: "Vel məsələ təkfir müəyyən məsələtul ma'rufa idza qala qawlan la yakunu al-qawl bihi kufran fa yuqal man qala bi hadha al-qawl fa huwa kafir walakin ash-shakhs al-muayyan idza qala dhalika la yuqam bi kufri hatta taqum alayhi hujjatu allati yukfaru tarikuha." Yəni görürsən ki, həqiqi mənada, yəni bu da sələflərin fəhmi budur ki, yəni Muhammed bin Abdülvahab buyurur ki, və deyir, e, şəxsi insanlara, yəni fərdi insanlara, yəni təkrir eləmək barəsi artıq deyir, məruf, yəni tanınmış bir məsələdir. Və bu da o deməkdir, əgər bir insan e, bir sözü deməklə, o insan o söz deməklə, yəni kafir olmur, hətta ona deyir, yəni hüccət, yəni qaldırılmayacaq. Yəni insan deməyi ki, ümumi demək ki, ümumi e, təkfir itlaq eləmək ki, kimsə ki, Quran məxluqdur, o kafirdir, kimsə Allah Subhanahu görmür, o kafirdir. Bu cür mütləq kafirdir, ümumi küfrdür. Amma bunu hər hansı bir bir insan desə ki, artıq bu fərdə, fərd buna desə ki, bəli, Quran məxluqdur, o insanı təkvir eləməkdən ötəri nə lazımdır? Ona deyir, hüccət qaldırmaq lazımdır. Harada bildirib, harada deyir ona? E, Abdülvahabın sözü e, Dura Russeniyə, 8-ci müzəllət 244-cü səhifə. Və e, İbn Teymiyəndə danışıqları 7-ci fətava 7-ci cildində 619-cu səhifədədir. Və deyir artıq, yəni İbrahim buraya elə bu e, qeydləri gətirən sonra buyurur ki: "Val maqsudu huwa tafriqul ulama bayna takfir al-mudrak və takfir al-muayyan və an hada taqsim sahih mu'tabar inda al-muhaqqiqin min ahli sunnah və sayati bayan dawabit al-muwaddaha li kull min at-takfir al-mudrak və takfir al-muayyan bi ard an-nusus fi zalika və aqwal al-ulama an wajh al-tafsil fi bab thani inşallah." Və İbn Teymiyyə rəhmə e, İbrahim Rəhli rəhməhullah həfzəhullah buyurur ki, və deyir bu kesilmişlərdə bu alimlərin bu e, danışıqlarını gətirməkdə bu təkviri bu cür ayırmaqda məqsəd ondadır ki, həqiqətən bizdən əvvəlki sələflər də yəni küfrü iki qismə ayırıblar, mütləq və e, müəyyən təkvir. Və ən problemi də bu gün bu insanların, yəni bu məsələdə təkvir məsələdə çaşmaqlarının səbəbi odur ki, onlar həqiqi mənada, həqiqi mənada, yəni bu iki dənə qaydanın, iki dənə növün arasında qarşılıqlar salırlar. Məsələn, demək ki, e, namazı qılmayan kafirdir, hədis var. Qurana məxluq deyən kafirdir. Allah görmür deyən kafirdir. Bu ümumi küfürdür. Ancaq bunları fərdə tətbiq eləməkdən ötər. Yəni hər bir namaz qılan, qılmayan kafirdir deməkdən ötər nə lazımdır? Artıq ona hüccət qaldırmaq lazım. Hətta ona bəyan olsun. Bəli, keçən dərsdə də artıq belə bir məsələ çıxmışdı. İbn Teymiyyə həmçində başqa sələflər buyururlar ki, Allahı söymək, Peyğəmbəri söymək, ona Quranı murdar yerə atmaq və hətta ki, bütə səcdə eləmək kimi məsələlər insan deməklə insan nə olur? Deyir, kafir olur. Baxmayaraq ki, biz deyirik ki, əməli küfür e, kufruna sıxadır, kiçik küfürdür. Yəni, ehtiqadı küfür e, dindən çıxan küfürdür. Və dedi ki, buna cavabı isə, bu suala cavabı isə Həfiz Həkəmi, yəni Rəhmaullah, yəni müasir, yəni əqidə alimlərindən idi. Və o buna cavab qaytar edir ki, o insan ki, Allahı söymək, Peyğəmbəri söymək və ya ki, Quranı mırda yerə atmaq və ya ki, bütə səcə eləmək kimi əməllər, deyir, o deyir, baxmayaraq sözlə olmağına baxmayaraq, o insan sözlə, sözlə yaxın əməlin bir qismi biri, amma deyir, o o zaman onu sözlə deyir ki, hətta onun qəlbi ona etiqat edir. Aydındır? Yəni onun sözlə deməyinə səbəb elə nədir? Onun qəlbində ona etiqat. Necə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər bir insan ehtiyac olmadan, necə biz e, e dillə olan təkfirə danışdıq. Dedi ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, kim ehtiyac olmadan, yəni ona e, zorlamadan, ona ehtiyac olmadan, ona heç bir çətin ikra olunmadan insan küfür sözü işlədirsə və qəlbi ilə onu, ona rahatçılıq tapır, yəni bir qəlbi ona meyl eləyirsə, bu insan deməklə nə olur? Yəni kafir olur. Ancaq deyir, bu məsələdə istisna hansı hallar hansılardır? ikrah olunan ki, Allah sonra deyir ki, illə mən ukraya və qalb mutmən. Deyir, əgər deyir, sözlə danışıq, əgər küfr olmasaydı, onda Allah subhanətə Allah ikrahlarını eləməz, işsinə eləməz. Aydındır. Yəni, həqiqi mənada da yəni, bu insanların, yəni bu təkfir məsələsində Əli kafirdir, Vəli kafirdir, o kafirdir, bu kafir. Bu demək, bu ən böyük cahilin dərəcəsidir ki, o insanlar həqiqi mənada küfrün heç bir təqsimatlarını bilmirlər. İstər onun baş vermə səbəbinə görə, istər e, bədən üzvlərinin qalxma səbəblərinə görə, istərsə e, mütləq deyilsə, ümumi deyilsə, o insan əsli kafir deyilsə, əsli kafir deyil. Yəni bütün bu məsələlər ona nədir? Onlarda qarşılıqla belə gətirib. Yəni onlar həqiqi mənada Azərbaycanda olan insanlara nə hökm vermək lazım, onu onda çaşıb qalıblar. Aydındır? Yəni buradakı insanların halı nədir? Kafir diyorsa müşrikdir. E, kafir diyorsa müsəlmandır. Əgər müsəlmansa nə üçün namaz qılmır? Aydındır? Əgər kafirsə, axı elə Məhəmməd Rasulullah deyir. E, bütün bu məsələlər onları dolaşdırıb, aydındır? Yəni onlarda ən böyük problem budur. Bizdəki insanların hökmü nədir? Ən böyük problem bunlar. Bəli, hökm nədir? Hökm insan özündən soğur. Bu insan özü deyir ki, bəli, mən Lə ilə Allah Muhammedən Rasulullah deyirəm, mən də müsəlmanam. O onu dediyi halda sən niyə görə ondan o bir əməlləri dərhal tələb eləyirsən? Sən onu niyə görə Muaz bin Cəbəlin gətirdiyi birinci qismə aid eləmirsən? Necə ki, Peygəmbər buyurur ki, sən ən birinci onda nəyə dəvət elə? Lə ilə Allah Muhammedən Rasulullah kəlməsini. Əgər onlar sənə itaat eləsə, deməli birinci etap nə idi? Lə ilə Allah. Əgər onlar o insanlar onu o etapdadılarsa, sən ikinci etapa onları çəkməkdən ötəri o insanlarda o etapa itaat lazımdırsa, itaat lazım deyil itaət lazım. Əgər o sözü deyirsə, Lə ilə Muhammed Rasulullah kəlməsini deyirsə, o sözə itaət etməlidir. Sən onu ikinci etapa çıxartmamışsan qabaq, sən onu birinci etapa ona başa sal ki, sənin bu Lə ilə Muhammed Rasulullah kəlməsi səndə təhqiq olunmur, hətta sən şiriki bilməyə kimi lütdən əl çəkmək kimi. Aydındır? Yəni, bütün məsələlər onu göstərir ki, yəni o insanlar bütün bu məsələlərdən uzaqlar. Çünki yenə deyirik, bir var insan məsəl üçün e, ağacın əvvəlindən dırmaşa, insan biləcək necə düşmək lazımdır. Bir də var ki, səni qaldırıb hoppandısal ağacın üstünə qalacaqsan orada düşməyin də yolunu bilməyəsən. Çünki orada budaq zad yoxdur. Necə çıxmısan, məni vertolyotla atıblar. Məni qaldırıb qoyub. Aydındır? Və həqiqətən də isə bütün şəriət də ondan ibarətdir ki, yəni qaydalarla, ibrətlərlə Və incə aşağı məsələlərdən başlayaraq yuxarı zirvəyə qalxmaq lazım ki, hətta aşağıda olan bütün ixtilafı, bütün məsələləri biləsən ki, sən artıq yuxarıda olan zaman o xırdan məsələlərə necə, yəni hökm verməyi biləsən və inşallah Allah sonra bizə eşit faydalanır eləsin və cün Allah bilir, asıl Muhammedin aləl Muhammed.